بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الله تعالى أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا الله عز وجل insanlarla konuşuyor. İnsanlara diyor ya da insanların hakkında konuşuyor. Kur'an-ı Kerim'i okurken manasını düşünmüyorlar mı? Dikkat etmiyorlar mı içindekilerine? Allah'tan başkasından geldiyse çok hatalar içinde bulacaklar. Allah Azze ve Celle bunu söylüyor. Yani bu manayı Allah'tan başkasından geldiyse içindeki hatalar çok olacağını Allah bunu bize söylüyor. Bir de bu bizim hayatımızda 1400 senede Resulullah Sellem geldiğinden beri şimdiye kadar hiçbir hata bu Kur'an-ı Kerim'de bulunmadı. Bu çok büyük bir mucize çok bir işaret, çok büyük bir işaret bu Kur'an-ı Kerim Allah'tan olduğundan, Bu Kur'an-ı Kerim'de bütün hayatımızın ne diyeyim anayasası, bütün hayatımızın sistemleri, her şey bizim hayatımızda Kur'an-ı Kerim'de onu buluyoruz. Kur'an-ı Kerim ona müdahale etti öğrenmemiz için insan nasıl yaşayacak, ne yapacak? En ufacık şeyler, Kur'an-ı Kerim karıştı. İnsan banyoya nasıl girecek? Dinimiz bunu öğretiyor. Nasıl yatacak? Dinimiz öğretiyor. Evinden nasıl çıkacak? Çıkarken ne diyecek? Çalışırken nasıl davranacak? Ticareti hangi usulle olacak? Hepsini bizim dinimiz öğretiyor kıymetli bir makine alırsak yanında bir katalog alırız. Makinenin yapanı katalog veriyor bu makine nasıl kullanılacak öğrenmemiz için. Kataloğa göre makineyi kullanırsak uzun çalışır, düzgün çalışır bir şey olmaz çok fayda ondan olur. Bizi yapan, yaratan Allah Azze ve Celle. Bizim katalog bu Kur'an ve sünnet. Bizim dinimiz bu kataloğa göre yaşarsak her yönden çok rahat yaşarız. Her yönden her yönden derken her yönden diyorum. Sağlık tarafından, mutluluk tarafından, izzet tarafından, e, edep yönünden, her yönden insan mükemmel olur. Ne kadar bu dine göre daha yakın olursa, bu dine göre yaşarsa, ne kadar bu dine daha yakın olursa o kadar hayatı düzelir. Çünkü Allah bizi yarattı. Allah ihtiyacımızı bilir. Makineyi yapan bir hatası olabilir. Allah'ın hatası olmaz. Haşa illallah. Allahu Azze ve Celle bize bu dini gönderdiği zaman yine işaretler gönderdi bu din doğru olduğundan öğrenmemiz için bu ayet bize gösteriyor. Bunu söylüyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mısır'ın sultanını İslam'a davet ettiği zaman o Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme bir köle gönderdi hediye böyle cevabı ve bir doktor o zamandaki doktorlardan Resulullah Aleyhisselam'ın yanına geldiğinde baktı Resulullah Aleyhisselam'ın hayatına nasıl yaşıyor, nasıl yiyor, nasıl içiyor. Resulullah Aleyhisselam'a dedi dönebilir miyim? Siz bana ihtiyacınız yok. Döndü. Ona gittiği zaman dedi beni kime gönderiyorsun? Adam hayatında hastalanmaz. Allahu Azze ve Celle Resulullah Aleyhisselam'a söyletti, bize öğretti. İnsan yemeğini nasıl yiyecek? Suyunu nasıl içecek? Ayakta içmek yanlış, sünnette oturarak olacak. Üç defa olacak, şöyle olacak, şöyle olacak. Bir de manevi şeyler de var. Bir tek hissi şeyler de değildir. Bismillah diyecek. Bismillah derken çok şeyler hissi değişir. Allah bilir hangi mikroplar olur, ölür bilmem ne olur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor مَا مَلَأَ ابْنُ آدَمَ وِعَاءً شَرَّ مِنْ بَطْنِ Bir insan karnından daha kötü bir tencere ya da bir şey doldurmadı. Hayatında dolduramaz. Ne doldursan kötü şeyler karnından daha kötü bir şey yok. Bundan ne öğreniyoruz? Yemeğimize dikkat edeceğiz. Az yiyeceğiz bilmem ne. Başka hadis de diyor Hasbu ibn Adem'e lukaymatin yuqimne sulbe. İnsana birkaç ağzına konan lokma ona denir mi ne? Lokma. Ha, Lokma değil küçücük lokmalar Resulullah sellem diyor. Birkaç tane insana yeter yemeğe oturunca. فَاِنْ كَانَ لَا بُدَّ فَاعِلًا Birisi sabrı yok. Ne dört lokma hem de ufak lokmalar bana yetmeyecek. Resulullah sellem kesin illa yiyeceksen فَثُلُثٌ لِطَعَامِهِ Onun karnının üçte biri yemeğine. وَثُلُثٌ لِشَرَابِهِ Üçte biri suyuna. وَثُلُثٌ لِنَفَسِهِ Üçte birini nefesine. Bunu yaşarsak hastalanmayız. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize öğretiyor camiye giderken her adımda böyle böyle sevap kazanırsın. Bu sefer insana camiye yürüyerek gitmeye hoşuna gider, sevinir böyle gitmeye çalışır. Sen yürüyünce doktorlar tavsiye ederler. Böyle böyle yürüyeceksin, böyle yapacaksın. Allah Azze ve Celle bize orucu gönderdi senede bir kere. Şimdi Avrupa o kadar çağdaş olduktan sonra diyorlar insanda böbreklerde bir hastalığı varsa taş birikebilirse olabilirse senede 30-40 gün arasında 12 saat ne içecek ne su içecek ne yiyecek. 12 saat geçtikten sonra bol bol su içecek. Bu şekilde hayatında şey olmaz onun da böbreklerinde, böbreklerinde taş birikmez. Bu bir tek taş için söylüyorlar. Ama aslında bu oruçta Allah bilir ne kadar faydalar vardır. Bunları örnek söylüyorum. Her hareketse bizim dinimizde bir faydamız var. Dünyamız için ahiretten önce. Ama ahiretteki fayda dünyamızın dünyamızındaki faydayla ölçülmez. O çok daha büyük. Onun için Kur'an-ı Kerim'i okurken Allah bize soruyor. Yani bu sual neden Kur'an-ı Kerim'i düşünerek okumuyorsunuz? Neden manasını anlayarak okumuyorsunuz? Demeyelim biz Arapça bilmiyoruz. İnsan her gün desin iki ayeti okuyacağım tefsiriyle. Türkçe'ye çevrilen tefsirler çok. Her gün iki ayet Kur'an-ı Kerim'in başından başlasın insan böyle düşünerek manasını anlayarak okusun Allah emrettiği gibi. Başka ayette Allah diyor efela el Kur'an. Bu Kur'an-ı Kerim'i düşünerek oku, okumuyorlar mı? Bir ayet diye, birinci ayette dedi Allah'tan başkasından geldiyse çok içindeki hatalar olacak. İçinde çok hatalar olacak. Öbür ayette diyor bu Kur'an-ı Kerim'i düşünerek okuduysa insan onu kabul ederdi tabi. Ama böyle okumadığı için kalpleri kilitli gibi oluyor. Allah diyor em ala kuluben akfaluha yoksa kalplerinde kilitler vardır ondan içindekilerini öğrenmiyorlar. Onun için Kur'an-ı Kerim'in ayetleri okurken tek başımızda olursa, derslerimizde olursa, kardeşlerimizle otururken evlerimizde olursa devamlı böyle düşünerek manasını anlayarak okumaya çalışalım. Çünkü biz eminiz bu Kur'an-ı Kerim Allah'tan geldi. Kimden? Kimden? Allah'tan. Allah'tan. Babamdan değil. Cumhurbaşkanı bunu söylemiyor. En büyük adam bu dünyada onu söylemiyor. Bu dünyayı yaratan söylüyor, bizi de yaratan söylüyor. Allah Azze ve Celle Allah kelimeyi söyleyince insan bir düşünsün. Allah kim? Kur'an-ı Kerim'de Allah bize dediği zaman ya eyyühellezine amenu ey iman edenler istersen sen bir bak hocadan bir şey gelirse hocanın ismi bu İstanbul'a vardım yazıyor o bir şey gönderirse bana gösterse Estağfirullah'ın Allah Azze ve Celle diyor ey iman edenler dünyanın ehline bakalım. Büyük birisi onun yüzüne bakarsa ne kadar mutlu olur. Bu sporcu bilmem ne topçu oynuyor. Biz gittik onunla karşılaştık bilmem ne bana dedi hemen çek, resim beraber çekildik. Bilmem ne bu şarkıcı bu hatta daha büyük olursa İnsan hemen resmi duvara asar arkasında ben başbakanla resim çekildim falan yerde duruyorduk. Bunu gördüm. Böyle büyük adamlar, zengin adamların evlerinde böyle büyük resim asıyor. Falan kişiyle görüştü. Falan kişi onun yüzüne baktı manası. Ne kadar sevinir. Bu dünyayı yaratan, bu ağaçları milyarlarca ağaçlar var bu hayvanları, bu havayı, bu gökleri yaratan benimle konuştuğu zaman ne kadar sevinmem lazım. Ne kadar başımı kaldırmam lazım. Ne kadar izzetli duruşum olacak. Allah bana dediği zaman ya eyyühellezine amenu ey iman edenler. Hem de Allah'a isyan edince bu isimden atılırım dışarıya. İman edenlerden olmayınca ne kadar ben kaybediyorum bu kelime bana doğru gelmeyince. Allah bizimle konuşuyor. Allah bize çağırınca ya da bizimle konuşunca kulaklarımızı son dereceye, kalplerimizi son dereceye açmamız lazım. Anlamamız lazım, çalışmamız lazım. Kur'ancılara söyleyeceğim. Diyorlar biz Kur'ancıyız biz. Mealciyiz biz. Kulaklar, kulaklarını iyice açsınlar Kur'an-ı Kerim'e. Kur'an onları yön, yönlendirecek nasıl yaşasınlar. Allahu Azze ve Celle bize bir emir verdi. Dedi ey iman edenler Allah'a itaat edin ve Resuluna itaat edin. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول Peki ben gerçekten samimi olsaydım maalci olursam olayım fark etmez ama samimi olayım. Yani dürüst olayım. Gerçekten dürüst olursam her ayeti yerine getirmem lazım. Her ayeti tatbik etmesine lazım. İstediğim şey dinden alırım, istediği şeyi atarım olmaz. Ben vallahi Kur'an-ı Kerim'den alırım Kur'an-ı Kerim bana yeter. Peki kabul ettik yeter. Ama bütün Kur'an-ı Kerim'i tatbik et. Tatbik etmeye gelince bu ayet geliyor Nisa suresinde onun önüne Allah ona emrediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme itaat et. Gitsin itaat etsin. Hatta Nisa suresinde başka ayette o 59 ayetin numarası bu 80 Allah diyor men yuti'ir rasule fakat ata'a Allah. Eğer Allah'a itaat etmek istiyorsan Resuluna itaat et. Kimse Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme itaat ederse demek ki Allah'a itaat etti. Bitti. Ayetlerin numaralarını ezberleyin. Dönün tefsirlerini okuyun. İnsan hidayeti istiyorsa Allah ne diyor? İn tuti'uhu tehtedu. Eğer Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme itaat ederseniz o zaman hidayeti bulursunuz. Peki. Ben Kur'an-ı Kerim'i tatbik edeceğim. Allah emrettiğini yerine getireceğim. Allah bana ne dedi? Git Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e itaat et. O zaman ben mecburum döneceğim hadislere gideceğim onlarla çalışmam lazım, okumam lazım. Öğrenmem lazım hangisi doğru hangisi doğru değil sonra amel etmem lazım. Yoksa ben kendimi kandırıyorum. Bak Kur'an-ı Kerim bana yeter. Bu ayetler geçince atlıyorum. Allah bana dedi hidayeti istiyorsan, cennete varmak istiyorsan git Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme itaat et. Allah'ın rahmetini istiyorsan Allah bize rahmetini indir, indirmesini istiyorsak öldükten sonra Allah bize rahmet etmesini istiyorsak Allah diyor ati'ur rasule leallekum turhamun. Nur suresi 56. ayet. Resulullah'a itaat edin Allah'ın rahmeti size insin, inmesini istiyorsanız. Kimse Allah'ın sevgisi istiyorsa Allah diyor kul in kuntum tuhibbun Allah. Eğer siz diyorsanız Allah'ı seviyoruz bunu diyorsanız fettebi'uni Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah ona emrediyor kul ya Muhammed söyle eğer kul demek ki söyle ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem söyle eğer Allah'ı seviyorsanız bana ittiba edin fettebi'uni bana ittiba edin Allah böyle bize öğretti Kur'an-ı Kerim önümüzde Ali İmran suresi 31. ayet Kimse Kur'an-ı Kerim'de amel etmek istiyorsa, kimse derse ben maalciyim ama dürüst olursa, yamukluk yapmak istemiyorsa bu ayeti yerine getirsin. Allah Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ey Muhammed söyle insanlara Allah'ı seviyorsanız bana ittiba edin. O zaman yuhbibkumullah. O zaman Allah sizi sevecek ve yagfir lekum zunubakum sizin günahlarını affedecek. Kimse Allah Allah'tan affetmeyi istiyorsa Resulullah Aleyhisselam'a itaat etsin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin emirlerini öğrensin, yerine getirsin. Kimse Allah'ın rahmetini istiyorsa Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme itaat etsin. Kimse hidayeti istiyorsa, dalaletten uzaklaşmak istiyorsa Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme itaat etsin. Kimse Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme itaat ederse demek ki Allah'a itaat etti. Bunlar hepsi ayetler, ayet olarak onları okuduk. Peki yine Kur'an-ı Kerim'e döneceksek, bakacaksak Allah bize ne diyor? Kimse derse Kur'an-ı Kerim bana yeter. Hadisler doğru mu yanlış bilmiyorum. Şunu bunu bilmiyorum. Nasıl bileceğim bu zayıf bu, bu sahih Böyle sözler uydurmak isteyenlere Allah diyor eğer böyle yaparsanız ne olacak? فَلْيَحْذَرِ الَّذ۪ينَ يُخَالِفُونَ عَنْ اَمْرِهِ Kimse Peygamber Efendimizin emrinden uzaklaşır, uzaklaşırsa, hadisleri öğrenmezse, amel etmezse hadislerde en tusibahum fitne onlara bir fitne gelmesinden dikkat etmesin e, dikkat etsinler ev yusibahum azabun elim ya da Allah onların başına şiddetli bir azap gönderecek deprem oldu bilmem ne oldu rüzgar geldi çatıları uçurdu şunu bunu biz bilmiyoruz neden oluyor ama Allah bize söyledi Allah bize söyledi bilmeyen bilsin فَلْيَحْذَرِ الَّذ۪ينَ يُخَالِفُونَ عَنْ اَمْرِهِ اَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ اَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ اَل۪يمٌ Kusura bakmayın bu bir tek marcilere yoksa bize de Allah diyor kimse Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme muhalefet ederse hadisi reddeden, kabul etmeyen bu ayetin içine girer. Hadisi kabul eden ama amel etmeyen, hadisi öğrendim bu günah, inkar etmedim ama çalışmayacağım, günahı yapacağım. Yine bu ayet bana gelir. Allah'a isyan edince beklemem lazım. Ya bir şiddetli bir azap bana gelecek ya da bir fitne gelecek. Fitne ne demek? Bu yumuşak yumuşak gelir. Tatlı tatlı gelir. Zarar olmadan bir şey olmadan bir tek kalpler değişir. Fitneye düşer. Günahlara düşer. Belki bütün İslam'dan insan çıkabilir. Günahları küçük görünce, Allah'ın büyüklüğünü hissetmeyince e, sen günaha bakma. Kime isyan ediyorsun? Ona bak. Ona bak. Sen askerlikte senin üstündeki subay tam yani bir derece üstünde olursa ona isyan edince bu kadar korkarsın. Ama aynı suç yaparsan generalin önünde yapamazsın zaten. Peki Allah Azze ve Celle nasıl ona isyan edebiliriz? Suç ne kadar küçük olursa. Allah bizi görüyor bizden intikam edebilir. Bize dedi cehennem bizi bekliyor, tehdit ediyor. Cehennemin olsunu bize söyledi. Dünyadaki olayları bize anlattı. Daha önceki kavimlerde Allah haber verdi. Bunlara bir rüzgar gönderdi. Hepsini helak etti. Bunlara bir ses gönderdi. Sesten hepsi öldü. Bunlara tufan gönderdi. Su geldi hepsini batırdı. Bunlara bunlara bunlara Allah beni görüyor nasıl isyan edebilirim? Ufak demeyin. Büyük birisine isyan ediyorum. Allah Azze ve Celle isyan ediyorum. Kimse Kur'an-ı Kerim'i anlamak istiyorsa hemen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem açıklamasına dönsün. Allah diyor enzelna ileyke zikr. Peygamber Efendimiz'e diyor bu Kur'an-ı Kerim'i size indirdik. Ve enzelna ileyke sana. Bu Kur'an-ı Kerim'i sana indirdik Allah Azze ve Celle diyor. لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ اِلَيْهِمْ İnsanlara açıklaman için. مَا نُزِّلَ اِلَيْهِمْ Kur'an-ı Kerim'i açıklaman için. لَعَلَّ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ Düşünsünler, öğrensinler, bilsinler. Kur'an-ı Kerim'de Allah dedi namazını kılın. Nasıl? Her namaz kaç rekat söylemedi Allah Azze ve Celle bize. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme dedi millete açıkla. Hadisler de açıklamak olacaktı. Kimse tekrar söylüyorum samimi olursa, dürüst olursa diyor ve Kur'an-ı Kerim bana yeter. Tamam biz de onunla beraber gideriz kabul ettik. Bu ayetler Kur'an-ı Kerim'den bunlar hadisten değil. Bu ayetleri yerine getirsin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sen onu peygamber kabul ettikten sonra onu dinle. Bu hadis Bukhari'de ve Müslim'de geçiyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي Benim sünnetimi istemeyen o benden değildir. Çok insanlar onu istemiyorlar biliyorsunuz. Hatta bazen cemaatler komplet bir sünneti atıyorlar. Hocadan en küçük kişiye cemaatta. Örnekler getirmeyin. Ayıp. Ama insan gözünde görüyor. Bir sünnet atılıyor, bu dinden silindi gibi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor فَمَنْ رَغِبَ عَنْ sünneti Kimse sünnetimi sevmezse ya da istemezse ya da reddederse فَلَيْسَ minni O benden değil demesin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizim peygamberimiz. Yok Resulullah sellem seni kabul etmiyor. Kıyamet gününde sen diyeceksin ya Rabbi Resulullah bu bana şefaat edecek. Resulullah sellem diyor sen benden değilsin. Çekil buradan. Çünkü şimdi Resulullah sellem bize haber verdi. En sahih hadisler, en güçlü senedi olan hadisler bir hadis hem Bukhari'de geçtiyse hem de Müslim'de. Çünkü onlar en doğru iki kitap. Bir hadis ikisinde geçerse Bundan daha doğru bir hadis yok. Bu hadis femen ragibe an sünneti feleyse minni öyle bir hadis. Bukhari'de ve Müslim'de geçiyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz'i kabul etsek öyle onu kabul etsek bize öğretiyor. Sallu kema raeytumuni usalli ben namaz kıldığım gibi siz namazınızı kılın. Bize diyor huzu anni menasikakum. Ben hac ettiğim gibi nasıl hac ettim, nasıl yaptım siz de aynı bir şekilde. Benden öğrenin böyle çalışın. O zaman dinimizi temiz alacaksak, saf alacaksak, karıştırmayacaksak sünnete çok ihtiyacımız var. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dinimizi öğretti bize. Allah Azze ve Celle Haşr suresinde 7. ayette diyor وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ Resulullah size ne verdiyse onu alın. Hiçbir şey reddedilmez. Hiçbir şeye bu mantıksız diyemeyiz. Bu güzel değil diyemeyiz. Aleykümselam. وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوا Resulullah sellem size ne verdiyse ne getirirse onu alacaksınız. وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُ Bir şeye günah derse hemen kırmızı çizgi olması lazım. Valla bunu geçeriz biraz, bunu daha fazla geçeriz. Bu günah tamam bitti. Sahabe-i kiram Rıdvanullahi aleyhim Resulullah sellem bir şey derse akıl çalıştırmaya fırsatı yok onlarda. İman son dereceye kadar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi bitti. Bitti. Keşke bunu öğrenirsek, böyle anlarsak. Valla bunu yapabiliriz, bunu biraz geçebiliriz, bunu yani Allah affetsin. E tabi Allah affetsin biz demiyoruz Allah affetmesin. Ama günah yapmaya kendimize bir fırsat vermeyelim. Abdullah bin Ravaha bir sahabiydi. Rıdvanullahi aleyhim sahabe kiram. Mescide gidiyordu. Mescidin önüne varınca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ikindi namazından sonra vaaz edecekti. Sahabe kiram kimisi ayakta, kimisi bilmem ne, kimisi. Onu duymuyorlar. Görmüyorlar oturdu diye. Yüksek sesle dedi oturun oturun. Sesi caminin dışına çıktı vardı. Abdullah bin Revaha nereye vardıysa tak yerinde oturdu. Yolun ortasında. sağ gitmedi sola böyle bir ağacın altına devam etmedi camiye camide oturdu. Zaten o geliyor sallallahu aleyhi ve sellemin vaaz etmesini dinlemeye. Bu oturun kelimesi duyunca yerinde oturdu. Resulullah Aleyhisselam vaaz etti o dışarıda oturuyor. Sahabe-i kiram çıktılar her şey bitti evlerine döndüler. O oturuyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çıktı baktı yolun ortasında oturuyor. Çok değişik bir şey. Onu düşünün şimdi birisi sokağın ortasında oturuyor. Kim bu? Aptal mı? Deli hastanesinden mi kaçan birisi? Hayır mükemmel bir insan. Akıllı, Düşün bir profesör üniversitede. Öyle birisi yolun ortasında oturuyor. Resulullah Aleyhisselam geldi ona elini başına koydu böyle. Dedi ey Abdullah neden burada oturuyorsun? Diyor ya Resulallah sen oturun dedin. Seni duydum. Bakın seni duydum. Öyle Resulullah sallallahu duydu. Oturun diyor. Aklını çalıştırmadı. Hemen oturdu. Kalkın demedin ya Resulallah neden kalkayım? Peki şimdi bizim zamanımızda olursa ne diyeceğiz ona? Ya kardeşim o kadar aptal olma. Aklını biraz çalıştır. Resulullah Aleyhisselam'ın vaazını kaybettin. Yani girseydin tabi Resulullah Aleyhisselam seninle konuşmuyor zaten seni görmüyor. Öyle biz diyoruz. Resulullah Aleyhisselam böyle mi dedi? Yoksa bize bir din öğretiyor Resulullah sallallahu İtaat etmeyi bize öğretiyor. Resulullah sallallahu ona dedi, dua etti. Duasında ne dedi? Zâdekallahu sem'an ve ta'a. Allah seni daha fazla işit, işittirmeye ve itaat etmeye itaat etmeye nasip etsin. Ona dua ediyor daha fazla Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin emrine itaat etsin. Onun yaptığı yanlış olursa bile ama bu yanlışlıkla Allah bilir ne kadar sevap kazandı. Çünkü daha büyük amel yapıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme itaat etmeyi. Çok büyük bir ibadet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme itaat etti. Bu itaat ederken bir hatası olursa, yolun ortasında otursa, vaazının duymasını kaybederse bu ufak bir şey ama çok büyük bir ibadet yaptı. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme yaşlı bir kadın geldi. Çok merak ediyor. Allah onu kabul etti mi yoksa cehenneme girecek. Geldi dedi ya Resulallah ben cennete girecek miyim? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir şaka söyledi. Hem de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hayatında yalan söylemez. Şakasıyla bile yalan söylemez. Dedi cennete hiçbir yaşlı girmez. Cennette herkese bakıyorsun hepsi genç. Peki biz tartışıyoruz her konuda her hadiste. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne derse tartışıyoruz. O zaman da orada olursak deriz neden ya Resulallah? Bir genç namaza kalkarsa bu kadar yorulur ben on kat yorulurum çünkü yaşlıyım. Neden Allah benden kabul edin, etmiyor? Allah'ın adaleti nerede? Haşa Böyle konuşmaya başlarız. Ama şu kadın biliyor Resulullah sellem dedi mi tartışmak yok. Hemen gözyaşları akmaya başladı. Döndü böyle gidiyor. Ben cennete girmeyeceğim. Bitti. Resulullah sellem söyledi sallallahu aleyhi ve sellem hemen ona çağırdı. Dedi cennete gireceksin ama yaşlı girmeyeceksin. Genç gireceksin sen. Kadın sevindi. Ne zaman şu yaşlı kadından imanı öğreneceğiz? Ne zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin emrini yerine getireceğiz? Tartışmadan. Abdullah bin Ravaha gibi. Bir sual sorayım. Anlaşmı, anlaştık mı? Bu ayetleri yerine getirmeye ittifak ettik mi yani kabul ettik mi? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerini de amel etmeye. Evet ettik. İnşallah. Peki hadislere dönelim madem ittifak ettik, kabul ettik. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor benim ümmetim 73 bölüm olacak. Dikkat edelim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize demiyor insanlar. Demiyor Allah yarattıkları. dem benim ümmetim, ben Müslümanım diyenler. Ümmetim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor. 73 fırka olacak, 73 bölüm olacaklar. Hepsi öyle Resulullah diyor hepsi cehenneme. Bir tanesi bir fırka kurtulacak kıyamet gününde cennete girecekler. Şimdi biz bir sınıfta oturuyoruz öğretmen derse, imtihandan sonra derse. Hepiniz sınıfınızda, sınıfta kaldınız. Bir tane kurtuldu. İnsan ne kadar çalışkan olursa, ne kadar çalışıyorsa diyor. Acaba ben mi kurtuldum yoksa kim geçti öbür sınıfa? Talebelere bakıyor. Benden daha çalışkan var mı? Biz de böyle bakalım. Böyle düşünelim. <clears throat> Acaba biz kurtulan fırkayı yoksa bizden daha iyi var Peki bu iyilik nasıl ölçülür? Allah razı olsun sahabe kiramdan bu ölçüyü ortaya çıkarttılar. Hemen sordular ya Resulallah bu kurtulacak bölüm cennete gidecek insanlar sıfatı nedir? Nasıl onları bileceğiz? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne dedi? Humma kana ala misli ma ana aleyhi yevme ve ashabi. Kimse benim yaşadığım gibi şimdi ve sahabelerim yaşadıkları gibi onlar cennete gidecekler. Başka hadislerde Kur'anullahi ve sünneti Allah'ın kitabı ve sünnetimi takip edenler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize bunu öğretiyor. Şimdi bu hadisleri kenara koysak nasıl Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gibi yaşayacağız? Demek ki bu 73 fırkadaki insanların cehenneme gidenlerden olacağız. Şimdi benden söylemiyorum ha. Kur'an ve sünnet. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem söylüyor. Kim Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme yalancı diyebilir? Hiç kimse. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor cehenneme gidecekler. Kimse Kur'an'ı ve sünneti ittiba ediyorsa onlar cennete gidecek. Peki Kur'an-ı Kerim bize yeter diyenler hangisinden olacaklar? 72'den. Şu öbür 72'den. Ben cehenneme demeyeyim yani bu kelime çok ağır. Bu Allah'ın hikmeti. Belki bir kişiye affeder. Yani çok cahil bilmem ne şunu bunu. Ben karışmayacağım. Bu Allah'ın işidir. Ama hadise göre bir bölüm insanlardan cennete gidecek Kur'an'a ve sünnete kıymet verenler. ittiba edenler. Tabi biliyorum belki siz bilmiyorsunuz onlarla görüşmediniz. Büyük bir bahane var onlarda. Biz bu hadisi nereden biliyoruz doğru olduğunu? Tekrar söylüyorum onlar gerçekten dürüst olsaydı, samimi olsaydı, gerçekten Kur'an-ı Kerim'i ittiba etseydi Allah nasıl bilecekler söyledi onlara. Biliyor musunuz hangi ayette? Allah diyor feselu ehle zikri in kuntum la ta'lemun. Eğer bilmiyorsanız bilenleri sorun. Çok kolay bir şey değil mi? Yani birisi derse bu hadis doğru olduğunu nereden biliyorum? Git sor. Bilenleri sor. Hadis alimleri çok. Hadis kitapları çok. Hatta hadis korumak için bir ilim ortaya ortaya çıktı. Hadisi rivayet edenler o adamlar Sahih Bukhari açınca diyoruz okuyoruz an Sa'id an Mus'ab an an an an an bir sayfa okuyoruz. Herkes kimden duydu? En son hadis iki kelime. La darara ve la dirar. Şu sayfa boş boşa yazılmadı. Bu sayfa içindeki isimler bu adamlar başka kitaplarda herkes bütün hayatını başından sonuna kadar yazıldı. İnsan unutkan bile olursa yazıldı. Hadis alimleri bu adamların hayatlarını ezberlediler. Bir doktor 6 sene okuyor sonra doktor oluyor. Bir hadis alimi kimisi 40 sene kimisi 50 sene çalıştı. Alim oluncaya kadar. Bir bakıyorsun Böyle insanların hayatları binlerce insanların hayatlarını ezberledi. Hangi isim ona söylersen hayatını baştan sonuna kadar söyler. Bir hadise okuyunca bunları okurken sen nasıl arkadaşlarını bilirsin? Sana dersen falan kişi falan kişi ismi söylerken aklına hemen gelir. Allah bu çok iyi bir arkadaş. Falan söyleyince hemen dersin. Yamuk birisi. Devamlı yalancı. Öbür isim söyleyince o da böyle. Rivayeti okurken şey sene, senedi okurken Birisi yamuk çıkarsa hemen duruyor orada. Sonra bu senedi okuduktan sonra diyor bu sahih hadis. Adam 40 sene bunu ezberliyor. Ondan sonra birisi geliyor cahil. Nereden biliyorum? Ya kardeşim bilmiyorsan o adam 40 sene neden çalıştı? Allah Kur'an-ı Kerim'de diyor inna nahnu nezzelne zikra ve inna lehu lehafizun. Bu şeriatı, bu zikri biz indirdik, biz koruyacağız. Allah bu hadisleri koruyamaz mı? Böyle insanları öğretemez mi? Koruyabilir Allah Azze ve Celle. Ama sen cahilsen, çalışmadıysan, hocalık yapıyorsun, çıkıyorsun, böyle oturuyorsun, konuşuyorsun ama hiç hadislerden haberin yoksa ustalık yapma, böyle şeyler yapma. Valla biz bir oyun var. Bizde çok güzel bir oyun. Oturuyoruz 30 kişi. Birisi öbürün kulağında bir şey söylüyor. 30 30. kişiye varıncaya kadar bakıyorsun değişiyor. 1400 seneden şimdiye kadar hadis değişmez mi? Hayır kardeşim değişmez. Çünkü bu o oyun bu din. Onu Allah korumuyor. Ama bunu Allah koruyacak. Bize söz verdi koruyacak. Onun için bir insan hadisi reddedecekse ama böyle yanlış yoldan reddetmeyi istiyorsa bizi kandırmasın. Yeter inancımız olursa Allah bu hadisi koruyacak. Yeter. Başka yoldan geliyorlar bizi kandırmaya. Başka yoldan geliyorlar kandırmaya. Derler bazı şeyler mantığa uymuyor. Senin aklın kabul ediyor mu? Şimdi Sahih Bukhari siz diyorsunuz içindeki hadisler doğru. Evet doğru. Peki Sahih Bukhari'de Musa aleyhisselam nehire indi banyo yapmaya. Elbisesini çıkarttı. Taşın üstüne koydu banyo yaparken taş kaçtı. Musa aleyhisselam kalktı onu takip ediyor. Taş gidiyor gidiyor gidiyor. En son milletin önüne vardı. Elbisesini aldı taşı dövdü. Ya artık yani böyle saçma şeylere inanmayın ya. Say Bukhari'de olursa bile çok kutsallaştırdınız İmam Bukhari'yi. Yani taş kaçabilir mi? Yoksa Musa aleyhisselam haşa bir peygamber aptal mı taşı dövüyor? Yok yok yok siz bizi kandırmaya çalışıyorsunuz. Siz bizi kandırmaya çalışıyorsunuz. Hadisi sonuna kadar okursanız bilirsiniz neden kaş, taş kaçtı. Taş kendiliğinden kaçmadı. Allah Azze ve Celle bunu takdir etti. İkincisi sen mantığa göre uyacaksan o zaman Kur'an-ı Kerim'i de reddet. Lütfen. Mantığa göre uyacaksın. Allah diyor Kur'an-ı Kerim'de bu Kur'an-ı Kerim'i bir daha indirirsek huşuğundan ne olacak? لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا çatlayacak her tarafı min haşyetillah Allah'ın korkusundan. Ne anlar bu taşlar? O zaman Kur'an-ı Kerim'i de reddedelim. Kur'an-ı Kerim'i reddettikten sonra dinimizden ne kaldı? kaldı? Zaten onlar dinin yarısını böyle böldüler, attılar yarısını aldılar. Neden? Mantığa uymadı diye. Peki bu da uymuyor mantığa. O taş anlamıyorsa bu taş nasıl anlayacak bu Kur'an-ı Kerim'i? Nasıl çatlayacak? Bakara suresinde Allah Azze ve Celle diyor taşları vasfediyor. وَاِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْاَنْهَارِ وَاِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللّٰهِ Dağların, dağların kenarlarında Allah diyor bazen heyelan oluyor Allah'ın korkusundan. Taşlar o kadar Allah'tan korkuyor korkuyor bu taşlar pişt düşüyor. Böyle ayakta duramıyor. Dağ yıkılıyor. O zaman bu Bakara suresini reddedelim. Madem onlar mantığa yaşıyorlar mantığa göre. Abdullah bin Ravaha olmaya çalışalım. Mantığı kenara bırakalım. Allah'a inanalım. Allah bu taşı yarattı. Allah bu taş nedir bizden fazla bilir. Allah bize Kur'an-ı Kerim'de haber verdi. Diyorum samimi olursa bu insanlar. Kur'an-ı Kerim bize yeter diyorlar ama yetmiyor onlara. Hatta Kur'an-ı Kerim de bile yetmiyor. Allah Kur'an-ı Kerim'de diyor ve in min şey'in illa yusabbihu bihamdihi velakin la tefkahuna tesbihahum. Her şey tesbih ediyor. Her şey. Ama siz anlamıyorsunuz. Siz bu tesbihi anlamıyorsunuz Allah diyor. Taş tesbih ediyor, ağaç tesbih ediyor, kuş tesbih ediyor, kedi tesbih ediyor, yılan. Sonra bakmayın hamam böceği. Çünkü Allah dedi her şey. Her şey. Allah'a isyan eden sadece insanlardan ve cinlerden oluyor isyan edenler. Taşlar isyan etmiyor. Melekler de isyan etmiyor. Tesbih ediyorlar. Allah'tan korkuyorlar ondan dökülüyorlar. Hadisi reddeden ya dürüst olsun. Bu hadis Kur'an-ı Kerim gibi Allah emretti hadise ittiba edelim kabul etsin. Ya da öbür yönden dürüst olsun. Hadisi reddettin mantığına uymadığı için Kur'an-ı Kerim'i de reddet. Çünkü bu da mantığına uymuyor ama aslında mantıksız bir şey yok Kur'an-ı Kerim'de ve sünnette. Ama senin mantığın yamuk olursa o zaman bunu da reddet. Ondan sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem iman ettik. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an-ı Kerim bizi bize Kur'an-ı Kerim'i açıklıyor. Bilmedik ayetleri hadislere bakınca öğreniriz bu ayetler nasıl tatbik ediliyor. Ama bazen bu hadisleri de anlamayız. Yani kısaca böyle geliyor falan. Nasıl bu hadisin açıklamasını öğreneceğiz? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize bir yol gösterdi dedi hayrukum karni bu ümmette en iyi insanlar sahabe kiram rıdvanullahi aleyhim yetmedi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sözü ayette de var insan daha mutmain olsun diye Allah diyor sahabelerin hakkında radıyallahu anhum Allah onlardan razı oldu Allah kimden razı oluyor İnsan dürüst olmazsa Allah'tan korkmuyorsa Ondan razı olur mu? Allah bize haber veriyor. Sahabelerden razıdır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor hayrun nasi karni benim zamanımdaki insanlar onlar en iyi. O zaman sahabe kiram bir hadisi bize açıklarsa ya da bir amel ederse aslı var hadislerde onların ameli bize ders oluyor. Ama onlar tabi şeriatı getiremezler. Bizim dinimiz Kur'an ve sünnet. sahabe kiramın yaptıkları sünneti ve Kur'an'ı bize açıklıyor. Bütün alimler meshetmeyi kabul ediyorlar. Öğretiyorlar. İnsan abdest alırken meshedebilir. Ama kimisi çorabın üstüne kabul etmiyor bazı insanlar. Biz diyoruz Ebu Hureyre radıyallahu anh, Abdullah ibn Umar, başka sahabeler de meshettiler. Enes ibn Malik çoraplarına. O zaman maşallah kaynakları öğrenirler derler. E, bizim dinimiz Kur'an ve sünnet. E zaten hayatın desen Kur'an ve sünnete bakmıyorsun. Hep diyorsun hocam şimdi Ab, e, Abu Hureyre, Enes ibn Malik dediğimiz zaman mesetti çoraplara diyorsun Kur'an ve sünnet. Güzelim Abu Hureyre, ve öbür sahabeler Resulullah sellem görmediyse bunu yapmazdı. Neden? Çünkü Resulullah sallallahu dedi hayrun nasi karni. Allah bize dedi bunlardan razı oldun. Onlar kesinlikle yalan söylemezler. Kesinlikle bir şey yaparlarsa aslı vardır. Onlar bize bu meshetmeyi nasıl olacak açıkladılar. Onları kötüleyeceksek demek ki dinimizi sildik. Kim bizden Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle görüştü? Ondan hadisi aldı hiç kimse. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den hadisler sahabelere geçti. Onlar tabiinlere gösterdi. Ondan sonra tabiinlerin içinde o zaman da yazıldı hadisler her şey. Yazıldıktan sonra artık karışmaya bir Afon, müsaade istiyorum. Mustafa, sen Bismillahirrahmanirrahim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki La tesubbu ashabi Benim sahabelerime laf atmayın, sövmeyin. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme itaat edeceksek hiç kimseyi kötülememiz lazım. Şeytan geliyor kandırıyor bazı Müslümanları Oturuyor seninle böyle profesör gibi konuşuyor. Ali İbni Abi Talib Muaviye zamanından Muaviye ile nasıl savaştılar bilmem ne şunu bunu. Sonra yavaş yavaş Muaviye'yi kötülemeye başlar. Aişe Ummul Müminini kötülemeye başlar. Nasıl Ali ile savaştılar nasıl? Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor sahabelerimi sövmeyin. Laf atmayın onlara. Küçük görmeyin fevellezî nefsî biyedih Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yemin ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yemin etmeden bize bir şey söylerse ne dedik ne yapmamız lazım? Abdullah bin Ravaha gibi. Resulullah aleyhi ve sellem caminin içindeki sahabelere oturun diyor o sokakta oturdu. Böyle yaşamamız lazım. Peki Resulullah aleyhi ve sellem yemin ederse ne yapmamız lazım? Tekrar diyorum biraz biraz dürüst olalım. رسول الله صلى الله عليه وسلم yemin ediyor bir dikkat edelim ne diyecek bize. لو أنفق أحدكم مثل جبل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة الحمد لله رسول الله صلى الله عليه وسلم diyor لا تسبوا أصحابي benim sahabelerimi sövmeyin hakaret etmeyin kötülemeyin فوالذي نفسي بيده yemin ediyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem biriniz Uhud dağı kadar altın sadaka verirse Uhud dağı çok büyük bir dağ. Onu görenler biliyorlar. Yani ben tahmin ederim bütün dünyadaki altınları toplarsak Uhud dağına kadar gelmez. Bir insan o kadar zenginse o kadar sadaka verirse Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onun sadakasının sevabı, sevabı bir sahabinin bir sadaka bu kadar verirse bir tencerede yemek gibi sevap almaz o sahabi gibi alamaz. Ma belaga mudde ahadihim ve la nasifahu. El mud böyle nasır litre var bizim zamanımızda. Mud iki buçuk litre mi üç litre öyle bir şey unuttum ne kadar. Bir sahabi o kadar sadaka verirse onun sevabı bizden fazla biz Uhud dağı kadar altın sadaka verirsek. Bu hadis Bukhari'de ve Müslim'de geçiyor. Onun için insan sahabeler kim olduğunu bilmesi lazım. Allah onlara nasıl sevap veriyor bilmesi lazım. Allah onlardan razı olduğunu bize söylüyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şimdi onun hadislerini öğreniyoruz. Birincisi haber verdi. Cennete gidecek gidecek bölüm kimdir öğrendik. İkincisi sahabeler, sahabe kiram kimdir bize Resulullah sellem söyledi. Üçüncüsü biz aramızda bir ihtilaf olursa biz ve başka Müslümanlar biz dedik 73 fırka olacağız 73 bölüm olacağız aramızda demek ki ihtilaf oldu ondan bölündük ihtilaf olunca cennete gitmemiz için ne yapmamız lazım Resulullah Allah, Allah Azze ve Celle Şura suresinde diyor وَمَا اخْتَلَفْتُمْ ف۪يهِ مِنْ şey bir şeyde ihtilaf olursa aranızda فَحُكْمُهُ اِلَى اللّٰهِ Allah'a dönün. Allah'ın hükmü nerede buluyoruz? Kur'an-ı Kerim'de ve sünnette. Zalikumullahu Rabbi. O benim Rabbim. Allah Azze ve Celle. Bu Şura suresinde. Bir de Nisa suresinde Allah Azze ve Celle bize diyor ve in tenaza'tum fi şey bir şey için ihtilaf olursa, kavga olursa birbirinizden ayrılacaksa bu olmasın diye ferudduhu ilallahi ve Resul onu bu şeyi kime döndüreceğiz? O hükmetsin, o doğrusunu bize söylesin. Allah Azze ve Celle ve Resulullah. Allah'ın emirleri, sözleri Kur'an-ı Kerim'de buluruz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hükmünü ve emirlerini sünnette buluruz, hadislerde. Ona döndüreceğiz bu şeyi, ona götüreceğiz hükmü almak için. Ama kim bunu yapabilir? Ve o eğer Allah'a ve kıyamet gününe iman ediyorsanız o zaman onu yapabilirsiniz. ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَاَحْسَنُ تَأْو۪يلًا Bir insan Allah'a inanıyorsa ve kıyamet gününe inanıyorsa başka cemaatle, başka insanlarla ihtilafı olursa hemen Kur'an-ı Kerim'e dönebilir. Allah'a inanmıyorsa Kur'an-ı Kerim'e dönmüyor. Kime döner? Kimisi hocasına, kimisi ürfe, kimisi adetlere, kimisi. Ama Allah'a inan eden insan ve kıyamet gününe inan inan ettiyse insan Allah ne diyor? Allah Azze ve Celle Resulüne döndürüyor bu konuları. Hükmünü, doğrusunu ondan alırız. Ve sallallahu ala Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellim.